Nakaila na ako siya five years ago. It was December. Panahon sa Pasko o Padong New Year. As for me, bag-o radyod na akong birthday. Pero feeling na ako ato na time murag ako ang pinakasad na tao sa tibo kalibutan. Aside sa wa ma-approve akong leave sa Pasko o New Year, gibuwagan pa jud ko sa kong ex sa mismong adlaw sa akong birthday di ka malay na na. So after sa kong paghilak-hilak sa mga movie sa laptop na kong hinirman og tape na tagtulo 100, nag-decide jud ko nga mag-gym. Call center agent day ko. Og naami company gym. Supuslan so, mang gibiyaan, magbalik alindog na lang. And there I was trying to redeem myself sa treadmill kay cardio ligidaw gamay raman ang gajim kayang uban employee, itulog na lang nila ilang oras. Naidwa ka lalaki nga nagsigid chika, ang isa ga intense workout. With all the lifting tapos ang isa naglingkod dara sa murag daot na swivel chair sa kilid. Dili na ko makita iyang nawong kinatabunan siya sa kanang alsa-alsa na dagko kayo. So anyway, nagpadayon na og dagandagan tapos nag-earphones ko para di ko madistract. After siguro mga 5 minutes, nilakaw na tong laki na effort kay workout, which I presume na maoto siya ang gym instructor. Then ang laki na naglingkod lang, wala pa siya ni Hawa. So nagunsa siya dire. For the char, magpakyot, sorry, pero wala ko'y time og char-char. So wala din siya ni Hawa no. Mga after pila ka minutes, wala na jud ko kaagwanta Giundang na ko ang meal tapos i approach na ko siya in a nice way. Ako siyang giingnan. Dila pa ka mahawa? Murag nihilaw yahang nawong tapos nitintog siya. Mingan siya okay tapos nilakaw. Nangutan na raman ako. Ma-hurt man siya dayon. So anyway, mo na to nagpadayon ako og exercise dito. Feel kay nako ang moment. Tapos taod-taod naabot akong friend nagikan nag-out. Nagistorya-istorya mo dito tapos nibalik na po to si kuya. Gi-approach ko niya tapos ana siya nga paki-off na lang sa suga paglakaw nimo. Tapos pakibutang na lang sa imong form gikan sa clinic. Imong clinic pass para mag-gym. Tapos since yung auntie kay Pahod-Hawod man, niingon rapod kog, nag-gym man ko diri dati. Nana ko'y clinic pass, pangitaan na lang. Maski wala god, nangatig ra ko. Then maingon siya, nga so wait, please tell me I did not just show off the gym trainer. So nahilaw ko no, pero nilakaw na siya so anak ko'y time para moingon og sorry or mag-apologize akong way og pag-approach sa iya ganina. The next day, di na yun unta ko mobalik og gym kay aside sa askang pamaol, naulawan ako. Pero kay pag duty na ko anang gabi, eh, nakita na ko akong ex na ni duty pod, so pag out na ako, na-motivate ko na musuot sa kong gym attire. Timing pagsulod na ako sa gym wala siya, so medyo okay ra ko. Chill lang, suot sa headset o dagan sa treadmill. Akong plano in case na mabot siya, balago pa ko na human, mulakaw na kudayon para rin dyan dili may mag-abot. So after siguro mga 30 minutes nakadungog na kog mga dagkong tingog sa gawas. Tapos murag approaching sila pasod sa gym. Ano ako na mali? Siya John. Kauban niya tong lalaki nga nag-gym. Gipawang din ako ang treadmill tapos nisulod ko sa shower area. Pagawas na ko sa shower area, nag-iyahay na silag alsa og bugat so I doubt if nabantayan pa ko niya. Ako apartment di ay kay two streets away lang sa office so ako ra jud siyang ginabaktas. Samtang pauli na ko, something was off jud sa kong feeling pero giniglak lang nako kay kauli yung naligi ko. Pagabot nako sa apartment, diretso din kog kwarto, gihubo nako kung dako na hoodie na ginasuot nako after gym. And to my surprise, wa ko'y bra. Paita ning gamay kay tagtutoy usahay makalimot na lang taog bra. So nagtuora pod kong nahipos nako or naara sa kong bag. Pag ukab nako kay wala man na. Idi nagkabuang kog suot og panlakaw tapos ni baktas ko pabalik sa office. Nidiretso ko sa gym hoping na unta wa na'y tao. Pagabot na ko, wala na siya tao. Wala na except siya. Siya nga naglingkod sa swivel chair likod sa mga equipment. Nidiretso ko sulod. Og nanguta na siya kung anong nibalik ko. Mitubag ko nga na ako'y nalimtan. Nanguta na siya tumbler. Then mitubag ko nga dili naa sa shower area sa girls. At miingon siya nga, Ah, naa dito sa locker. Akong gibalhin kay nakasabit tara sa portahan. Nalimta ni mo. At may ko nga, Ha? Gikuha ni mo? At may siya, Nga oh, imuha dito ang cup eh. Pagkaaha ka na lang dyan. Hantod karon every time I remember na ako murag musaka akong kabuhi. Kaulaw kaayo nga kapila pa ko dapat maulawan bago ka makarealize na dili ni para sa kuhaan gym. Kung ako siyang giingnan, nga oh, ako ah, unsay problema nimo? Dapat wala na lang nimo gihilabtan. Balikon raman ako. And then mitubag siya, nga sorry ha, pero malay ba na ako if sa imo to? An malay ba na ako if balikon pa nimo? Ayaw ka balaka kay wala na ako nagyunsa. sa I always make it a point na maskin sa babae na shower area hinlo, so gina-check dyan na ko from time to time pag wala na tao. I admit na siya'y point, so para mag-end na ang samok ako na lang ang nag-apologize. Ako siyang gignan, okay, I'm sorry. I'm sorry po kagahapon if na-offend ka with how I ask you if muhawa ba ka. Walang ko nag-expect na ikaw ang gym trainer so medyo na-off ko nga nung nagtambay pa ka samtang ga treadmill ko. Itabag siya, it's okay. I'm sorry if I called it cup A. Then mitubag ko, nga please ayaw nagbalika. Kabalo kong gamay. Ani-smile siya, ani-smile pud ko. Didto nag-start among friendship. He introduced himself. Itago na lang nato siya sa ngalan na Sean. Tangkad siya. Siguro nasa mga six flat lami og muscles ang maski wala pa niya gihubo iyang dark nga gray shirt, makita na jud sa akong x-ray vision iyang abs. Medyo long hair siya, pero iyang ginapo ni tail. Cute sad siya, na itsura. Actually, na siya'y pagka-Captain America na Thor na naay pagka-Thanos. Bitaw. After ato na encounter, every day na ko sa gym. Mas ganahan ako mag-gym hinoon kay friends na me. Ginatudloan ako niya og mga basic workout tapos usahay masig day off nako. Nag-adto ko og gym para lang magchika-chika mi. Usahay masig dili ko mag-gym magsige lang mi og istorya. Usahay masig naka-duty ko sa third floor, inig one hour break nako, muhapit jud ko sa gym. Every Sunday lang noon wala jud siya kay day off niya. Until one time, nagyaya siya nga mag-KTV mi. Ana siya nga sige lang daw ko og gym work, then apartment. Wala daw ko'y cheat day. So why not daw mag KTV me tapos drinks gamay, tapos sisig o dinakdakan. Sakto po jay day off na ko the next night, suninggo ko. Ana siya nga sundoon na lang daw ko niya gawas apartment mga 7pm. Si mong auntie na medyo bigaon, ni Go rapod. So 6 pa lang syempre ready na ko. Nagtuo jud ko na dili mi madayon kay 7.50 na wala pa siya paramdam. Walay text or tawag. Then mga 7.30 na nawag siya. Padulong pa daw siya sa apartment. Nadugay daw siya kay gihapit pa niya ang building na iyahang ginaparenovate. Around 8pm naabot na siya. Siyempre wala ko nagsuot og anything na revealing. Nag-short ko pero dili skimpy. Kanay medyo luag na murag city shorts na color gray tapos t-shirt na white, tapos rubber shoes. Dili ko gusto nga mag-come off as hubaga nga tioy. Kay basig lahi ang dating siya ha. Anyway, KTV lang bitaw, wa may niingon na mag-formal wear kay mag-gown ko. Surprisingly, pag naog niya siyang sakinan, siya di ay naka-gray na sweatpants tapos naka-white Hanes na shirt. Sa marami nagsabot. And I must admit, mas kiginana liyang outfit, hat, gyud kaya siya. Then abot na mi sa sulod sa KTV room. Kanta-kanta, tagay-tagay yung beer, sisig gamay, chichirya and all. Tanang ko sa tiyan gikaon na namo. Murag upat or lima yata kakan sa beer ako nahorot. Tapos siya kay murag six. So medyo lipong nako. Pero kabalo payud ko sa akong ginabuhat. mo na to. Basta akong ma-remember lang kay nag-open up nako sa iya about sa akong ex na may reason nga no ko nag-gym. Nagilakilak na ko tapos the next thing I knew, nagkiss-kiss na mi. As in, dili ng kiss na for the char ha. Kanang kiss jud na laplapanay. Kanang bongga jud na kiss. Siguro mga pila ka minutes may nagsigig make out. I came back to my senses then we stopped kay Murag kasukaon ka sa beer. Pagkatod-taod ang gawas namin sa KTV, na namin sulod siyang sakyanan. Medyo awkward na ang situation kay Hello, naglaplapanay daw migi kano. Nakasukan ako sa so di nakuhubog. Siya to na time kay Murag dili pa jud. Pagmingat si Sean nga, okay lang at ta, kay medyo lipong pa ko di pa nako kaya mag-drive. Siguro mga 30 minutes na ni-offer na siya nga mag-check-in me kay di daw siya pwede mo uli na hubog so need niya mag-shower. Ma-offer unta ako na sa apartment na lang pero di man sad pwede kay aside sa layo mi sa apartment, napod ko'y kaoban dito. Maulaw ko sa kong roommate. Then miingon ko, ah, sige, pero muli na ko, mag-taxi na lang ko. Then mitubag siya, you know, dili ko masugot kailangan lang nako mag-shower so I can drive you home safe. Dumitubag ko nga, okay, na may motel diha na dool, diha na lanta. So long story short, imong auntie nasugot rapod na dadon sa motel na walang kalaban-laban. Onya, moto o day mo ni Adto Rajud Shed Adto kay para mag-shower. Diba dili? Dili siya makadrive sa yung second kay Lipong daw siya pero pag drive niya sa kuha, eh, straight man ligi kayo. Walay lubak. Bitaw. Mga toy am um, nakamata ko nga gareda ni siya. Gipukaw ko niya by kissing my forehead. Tiba ka sweet. Pero nagtuo jud ko na manguli mi kay buntag na. I thought we can stay the night pero dili daw. Need jud daw niya mo uli. So anak ko okay. Magtaksi na lang ko kay kapoy na jud ka ipangon na siya nga dili daw. Ihatod jud daw ko niya. So ayon, nadala rapod ko si Hangka gentleman Gihatod jud ko. Niya sa apartment, I spent the whole night telling the story sa kong chismoso na roommate. Kay dili mahimutang iyang kalag kung kinsay naghatod na ako na naka-hilax pa niya hapit alas tres sa kadlawan. Days went by and same routine lang gihapon mi sa gym. But this time na may mga steamy moments sa shower room. Usahay ga make out me sa swivel chair especially if ay tao. Murag mo samot na ganitong kadawat ang swivel chair tungod sa moa. And then it was Christmas. As usual, duty ko and for sure wala siya kay it's a family holiday. So wala na ko nagbother agad sa gym kay kabalo ko nga wala siya og 24 og 25. I tried to call him though dili siya katubag. So I left him saying Merry Christmas. Nag-assume lang ko na busy siya maong wala naka-reply. Pagka 26 back to normal na. It was a Friday and naa siya sa gym. Layo pa lang ko sa glass door pero iyahang ngisi kidako na kayo gihagdan ko niya tapos nag-greet siya Merry Christmas tapos nag-exchange gift dayon me. Wala na magisabutan pero na siya gift for me na nag-prepare pod ko o gift for him. Nag-sorry siya na wala siya nakareply itong Pasko kay busy daw. Gireguluhan ako siya og sweatpants kay hili kay siya na. Tapos gireguluhan ko niya og watch para dili na daw ko malate. Tapos naghag na pod me. Ganahan kay ko pag maghagmi kay comforting kay sa feeling kanang malakbitaw bitaw ko siyang biceps kanang feeling na ko murag safe kay ko naon sa ba. Dala ko siyang gingnan ngayon na ay New Year countdown diri sa Office 31 kasi gusto ko mapel. Uli lang god at least maka New Year ta together. Tinmingon si Sean nga ay need manggod ko sa balay. Dili pwede nga wala ko kay tradisyon na jud namo na nila mama. At that point, di ko sure kung mahappy ko na mamas boy siya kay cute or masad ko kay 29 years old na siya pero sunod-sunod gyapon siya siyang mama. Pero nevertheless, I let it slide ikabalo ko na family holiday man na and it should be celebrated with family. New Year passed and then we went back to our routines. Work, gym, sex, apartment. Usahay magpalami mi sa shower area. Usahay sa kong apartment. Siyahang car. And then sometimes pag trip na mo mag check and me sa kong favorite motel na naay sex chair. But our relationship, maski walay formality kay wala man dyan may kabalo when nagsugod, I know it was not just sex. He shares his dreams and passions with me. Kitong building na iyang ginaparenovate was for his dream cafe na gamay na lang mahumana. He asked for my opinion in almost anything and everything. I even helped him name his own cafe and pati pangalan sa Mino, kaming duha ang nagbuhat. And it was also vice versa. Pag ako na'y problema, to the rescue sad siya. When I lost my job and had to move to another company, he helped me as in financially June. Pati apartment na akong gibalhinan, siya pang nagdown. He even offered na kondo na lang para mas convenient pero anak ko na dili lang kay mahal. We were more than just sex in our relationship. I knew it in my heart until one day, I had to find something out the hard way. Padong pa ko sa gym, wala pa ko nag-resign ani sa work na ko. Currently, employed pa ko sa akong previous company. And I can hear him and his barkada nagistoryahanay. Dili lang klaro pero saba jud sila. Nagkaduol ko, nakadungog na kog. Congratulations. Something nga na. Katong duol na jud kay ko, nakadungog na ko in clear voice yang friend. Naggrabe ang opening siyan gabi eh. Bibo jud kay bay ba? Sure jud mi nga mo patok jud na. I was 10. Unsay opening? Opening sa cafe? Nganong wa ako maingni? Nganong dili ko invited? May padayog sulod sa gym na hilom sila. Siyempre, kailago dihang barkada sa kuha. Siyempre, magwander sila nga nung wala ko gabi eh. Pero nga nung wala. Nga nung instead na mangota na sila, mahilom na hinoon. Ipadayon ako gusulod, pandar sa treadmill, human nag-workout on my own. Wala na ko sila tagda. Wala ko nag-high, wala ko nagtingog-tingog. After 30 minutes nang hawa sila, anabilin ni Nishan. Gistap niya ang treadmill, gitry niya gunit akong kamot pero akong giwakli. Ninaog ko ang isulod ko sa shower area. After nako nag-shower, magawas ng tako pero nakaharang siya. Then mayon si Shan, Stace, let me explain be. Ako siyang gitubag, Nasa may i-explain ni mo? Mitubag siya nga, about last night. Kabalo ko nga nakadungog ka. Itubag ko, about last night, na wala ko ni mo gi-invite sa opening sa cafe na sabay na to gibuhat. I was very supportive of you pero sa mismong day na mag-open na wala ko. Nga no. Sa bagay, insaraman ko. Fobo raman ko nimo. Why bother, di ba? Ito ba, Kishan? Nga please don't call yourself that. Mitubag ko, son sa man, your war? Mitubag siya, no, of course not. You are special to me. Very special. Ako siyang gingnan. So kung special ko, anong wala ko gabi eh? Dugay kay siya nakatubag. Huwag ako siyang giingnan. Nga nung makakatingog, Itabag si Sean nga my family was Thursdays. Itubag ko nga, ha? Ano man di ay? Ginakaulaw ko nimo sa imong mamag papa. Di man ko gwapa siyan pero wala pa ko kahuman sa akong istorya pero misumpay siya ingon nga my family was there. My wife and my five-year-old was there. This time ako ang wala katingog. Mura ko giyab-an ah, og usa ka baldi na ice. Sa kasya ko ga confuse na ako, mura ko ma-out of balance. Nakalingkod ko gahat. Gidaol ko niya, gigunitan niya ko nawong. Imayang si Shan, nga please let me explain. Please. Ito Itubag ko nga, unsa pa may explain ni mo Shan? This is it. This is the explanation. Go home, Sean. Go home to your family. Nidiretso kog lakaw nga walay lingi-lingi. Akong feeling kay paspas kay kog lakaw pero mura kog naglutaw na wala ko kasabot. Up until this day, I could still recall how it felt. I loved him. I cared for him. I want him in my life. I invested time and effort only to find out that he's married. Unsang klase nga shithole akong nasudlan oy. Hindi to nag-sink in tanang mali na ko. I don't even know this man. Dili gani mi friends sa Facebook. I don't even know his full name. All I know is siya niyang pangalan, 29 siya, ga part-time sa company gym at the same time building his own business and that's it. Like how did I let someone I barely know inside my vagina? Ing ana ba ko ka stupid? Well, if you think what I just did was stupid, wait until you read what I'm gonna do next. Weeks later, ana, ako siyang gignan. So sa 15 ta or 13. Mitubag si Sean, well, ikaw. Pero I think mas better ang 15 Mitubag ko nga, okay, are you gonna pick me up or dito na takita? Mitubag siya, of course I'll pick you up, but don't call me. I'll call you first. Shock mo? Ay kabala ka kay nasyak sad ko sa akong sarili. Every time na magunahon na ako kay makaingon jud ko na ngano ako ning gibuhat. But first, let me explain. So di ba ang ending sa confrontation kay nag ko sa kong gibuhat? So samtang nakusod sa akong apartment, nikalit lang siya gabot. Yes na siya'y access pero sa sala lang noon kutob. Idala niya akong bag, phone ug sapatos pang workout kay naka-gym clothes lang day ko ni uli. Tapos akong gibilin akong gamit og nidiretso ra ko og lakaw. Gibutang niya sa lamisa akong gamit. And as he was about to leave, ako siyang gilabay og chinilas. Siguro sa akong kalagot, maybe akong reflexes na to. Ako siyang giingnan, nganong wala ka nagingon? Nganong karon pa? Nito pag siya, nga nahadlo ko, nabasig mo layo ka sa ako uh, kung makabalo ka. Believe me, kapila ko nagtry og ingon sa imo. Katong friends pa lang ta, katong wala pa natabo sa to ah but Patay Kant. Ganahan ko na mag-ubanta. Malingaw ko. For a while, makalimot ko sa tanang stress sa akong life. You make me forget. Mitubag ko. Exactly. And that's a bad thing kay I make you forget that you have a family. Five years old. What pasabot nga five years mo with your wife? Or even more? And you'll throw that away because of me. Just because I make you forget. Mitubag siyag, yes. Ako siyang giingnan, sa yes, nabuang na ka. Mitubag siya, nga we are only together because of our child. Ginatreat ko niya na if mohawa ko sa balay, I will never see our child again. We are not even married. We're just living in a house of nothing but a threat and compromise. Please hear me out. Please stay with me. Please. Pero ako gyapon siyang gipapahawa sa kong tubangan. Nakilak jud ko kaysa kung una-una mao na jud to. Ug mulakaw siya mao na ni among last nga kita. He went in front of me and wiped my tears. He kissed me. Ug ako siyang giingnan nga please get out. And then the next thing is the next biggest mistake of my life. At that time, at the back of my mind, I was trying to justify my mistake. My mind says no, but my heart says go. Looking back, I knew now that it was stupid. But at the moment, the heart wants what it wants. Ginaingon ako sa kong self na wala naman sila. Basin gani dili na sila nagasex. Nagastay na lang sila para sa bata. So what? Pero despite the situation, kabalo ko na sa mata sa kalibutan, kabit yod gihapon ko. Especially that we've come into terms or sets of rules. Dili mi pwede magkita kayo sa daghang tao. Siya dapat ang una mag-text and mo Pag Sunday, family day na niya, Dili siya pwede disturbohon. Dili pwede na dito siya matulog sa kong apartment. Maskin maabtan pa siya og alas tres sa kadlawon, kailangan muli jud siya. And most importantly, during special occasions, Valentine's, Pasko, New Year, Labor Day, Rizal Day, Bonifacio Day, Independence Day, masig araw ng kagitingan pa na dili mi pwede maguban. Pwede ra the day before or the day after ana. And that's what we were talking about. Kung sa 15 or 13 ba may makita for Valentine's Day. Pathetic na kung pathetic. You can stop listening from here if nagsugod na mo kalagot sa kuha. And for me, that time, that was okay. I thought that time mao akong kailangan. I mean, dili mo mag-text-text so wala may panahon para mag-away we never actually really fought. Among mga calls maglast lang og 2 minutes just to tell each other asa mi makita. Rifnaan na siya sa baba sa apartment. Among relationship was dili pareha sa typical na relasyon na magsigi og chat or text or tawag kasi nga bawal. Like it's very physical. Like we talk face to face. We address issues face to face. If na siya kailangan, he goes to me. And if na with his family, I get a massage and make myself busy on Sundays just to not think about it. And then eventually Monday will come and he's mine again. He paid for my first two months of rent when I lost my job and was just starting at this new company. He would bring me food's office and sometimes I go to his cafe. Backtrack lang na itagamay, yahang mga barkada is kabalo di ay about sa moha. Pero hush lang sila as long as dili lang daw mi very public. Discreet man sad mi kaayo unless kami lang duha. And sa cafe, mga kailar po niya yahan trabahante so walay problema. I would go there all the time. And then one day, day off na ko. I wanted to surprise him. I know sa mga inaanin na relasyon, dili jud pwede mag-surprise-surprise. But I know that time, sure ko, wala iyang asawa sa cafe kay closing time na. Gusto na ko siya i-surprise may 8 months na since we met. So nagpalit ko cake, black forest, dihang favorite di ay. Nagsuot pa ko dress na cute. Nag-makeup ko. Nag-soft curls para inosente daw. Then isakay na kog taxi. Pagbaran ako sa taxi, nakita na ko siya behind the glass wall siyang cafe. Naglingkod siya kauban ang bata na naglingkod sa table. Kakatawa-tawa sila. I asked the taxi na ipakontinue lang ang metro. I wanted to sit there and watch them. Hantod sa naay nilingkod na babae sa ilahang atubangan. Dili siya sexy. pero gwapa siya maski medyo haggard siya na nakabangker na attire. Despite that, happy siya to sit there with the child and Sean. Nag-istorya-istorya sila and murag happy man sila. Taliwa sa ginaingon ni siya na gina-blackmail lang siya. Taliwa sa ginaingon niya na dili na niya love yahang live-in partner. Na nagstay na lang siya tungod sa bata. Sa akong tanaw, murag dili man. I think he was just stressed and he needed the kind of comfort and time na kaya nako ihatag na dili mahatag siyang partner kay gatrabaho o gakayod pod para sila ha. Gusto kay kumugawa sa taxi. Dili para mag-iskandalo pero mo-order dito as if nawa ko kailan niya o para makita na ko ang reaksyon siya hang nawong. Patay didan. Because part of me says okay man me. Wala man may problema. Dili man siya distance sa kuha. Bagor gani mi nag-dinner date gahapon. Pero dili gahapon mawala sa so kung nahuna ang sight nga nakita nako. A sight of a complete family. A sight I never got the chance to have and will never have if I continue this stupidity. I asked the driver to bring me back to where he picked me. Mas murag na doubt ang naong sa driver okay na lang kay plus 40 man. That night I told myself, okay, this is it. I'm done. I texted all my friends na naka-day off ang anak ko mag-shot me. Ako ang bahala sa tanan. Brokin imong ante. Hindi bangka. Ang mga balahura na ko nga mga barkada, sulong dayon sa imnanan. Grabe shot, bisagon sa na lang. Nakabuak pa dyan may butilya. Perti na nakong maoy. Almost half sa naitabo wala ko ka-remember. <laughs> Antod karon. Siguro mga 1am na sige og ring akong phone pero di na ko ginatagagi kabaw na ko kinsa. Nag-CR lang ko tapos gitubag day sa kong best friend ang ihan tawag. Ang giingon kong asami. 30 minutes lang and he was there. Naabtan jud ko niya nagatry og suka gawa sa gate sa KTV. Ala siya nga manguli na me pero ni-refuse ko kay dili naligi ko mukuyog niya. Ana ko nga wala pa mabayari ang bill and ako ang bangka. Maski dili ma-explain iyahang nawong niadto siya sa cashier og gipangutana og pila na mo bill. Gibayaran niya tapos ina niya kong friends na muli nako. Wala ko'y kusog kay perte dyan na akong hubuga. Gibaban ako niya padong sayang sa sakinan. Siya pa nagtaod sa akong seatbelt. He brought me to my apartment and that's where the confrontation happened. Di akong giingnan. Nga naman ka. Dili man kaing anak ka palahubog. hubog. Naunsa man ka. Mitubag ko. Nga bawal na ko magapi happy Mitubag siya. I didn't say that. But the Stacy I knew wouldn't drink until she can't walk no more. Na kay problema? Tell me. Mitubag ko nga wala. Uli na. Pero mitubag siya nga tell me now. Authoritative jud kay si Shan, which is something I admire sa among relasyon. Mature naman good siya. Dili na siya dali masuko and as much as possible gusto din niya maayo din ang tanan. But this time, it's unfixable. Ako siyang giingnan na wala lagi. Uli na uli na sa imong pamilya. Mitubag siya. So tama jud ito ang giingon sa staff kanina nga naay naglabay og basura na nakita daw kanila sa taxi na nakapark at bang sa cafe. You know what? Next time make sure na tented sa imong gamiton na spy car. Ben may katawa siya. Ako siyang gipangutana. Nga unsay katawanan siyan. Nganong gakatawa ka? Then mitubag siya. Nga because we already talked about this. Di ba anak ko nga mag-ingon kay if to ka to avoid things like that? Mitubag ko, nga sukotaw anan to. Sean, you know what? Baka kun ka. Sa nakita na ko ganina murag okay man mo. Moro magdili man ka gina blackmail niya. Mitubag siya. What did you want to see? Siyempre magkatawa katawa mi kay na mong anak. Ako siyang gitubag og BS. I knew when someone is faking a smile. I can see how genuine your relationship is. You know what? I think you're just trying to fill a void in your life and you're using me to fill that up. Mitubag siya. Nga nung naingon ni mo na. I told you, When my daughter is old enough to understand na wala na Miss yang mama, I will break up with her for real and I will choose you. We will be together. Huwag ako siyang gitubag. Nakanus aba man. Five years from now? Ten years? Siyan. I thought kaya na ako. We were okay. Pero when I saw what I saw, I was not the eye. I think it was a blessing in disguise that I had to see that para makonsensya ko. Para tarog pod gamay akong kalag. Para makita na ako unsa akong ginaguba. I went close to him and kissed him and hugged him really really tight. If imagine ako karon, kay mura pagod na ako og ma-feel akong pagkahag siya ha. He was crying and I was too. And for the last time, we made love. Siguro morag mao na to ang pinaka-passionate na sex na among nabuhat sa sulod sa 8 months. I woke up around 4 a.m. Gipukaw na ko siya kay dapat muli na siya. For the first time, he said nga he wanted to stay for breakfast. Something in me hurt. This is what I've always wanted someone to wake up to not having to worry about dapat muli at 3 a.m. Someone I can have breakfast with. Someone I can have mornings with. But he's only giving this to me because he knows that I finally decided to let him go. I thought the sex would change my mind. But no, napajuday ko'y konsensya. When I woke up, my first thought was the sight I saw of him and his family. Ako siyang giingnan. You know, you have to go home. It's Sunday, it's family day. Tubag siya. Nalagi, muli man ko. But can we at least have breakfast? Mitubag ko, nga I have so many errands to do today. And makita mi ni Reg, akong BFF for breakfast, so you have to leave. Itabag siya. But are we still not okay? Anong murag call gihapon ka? Is this still about last night? Itabag ko, I know. This is about the last eight months of us together. Nangota na si Sean, What do you mean? Ako siyang itubag, nga I want an out. Itubag siya, What? No. Tili kumusugot. I want you to be with me. Huwag ako siyang gingnan. Just go, Sean. It's over. No sex or breakfast can change my mind this time. Itabag siya. Please think about it. Una-una asa bago ka mag-decide. Please. Huwag ako siyang gitubag nga nasa sofa imong sanina. Pag-ilis na and please lock the door when you leave. Naglingo-lingo lang siya. He stood up and picked up his clothes. Nag-ilis siya. Nitambay pa siya kadali sa sala and then at exactly 4.55, I heard the door of my apartment close. I immediately packed all my things called my best friend and asked if I could stay in her apartment for the meantime until makakita akong new apartment. Luckily, she agreed. I moved that same day. I did that because I knew magbalik-balik lang yapon si Shan sa kong apartment and I'm pretty sure pag magkita na ko siya gusa basig pasayloon lang yapon ako siya. And I don't want that. For a month, he kept bugging me. Sige siyag text ang tawag pero dili ko nagareply. Dili sad ko pwede mag-change og number kay aside sa plan ko, mo sad ang number na ko na nakabutang sa company records. Ginatestingan lang dyan ni Lord kung hantod asa nako kaya pugngan akong kabigaon. I even asked my friends not to tell him kung asa ko. And then after two months, I guess, he stopped. Money iyang last text, base sa screenshot na akong gisave. Ingon siya, Hi Stace, I hope you are doing fine. It's been two months and I haven't heard anything from you. Your friends won't even tell kung asa ka. Last time I heard, you quit your job and magpa-enroll na kagbalik to finish dentistry. That's good. I hope you're okay and I wish you well. I'm sorry for everything. But despite what happened, I want you to know that I will never ever regret every single day that I spent with you. You will always be in my heart. Always. Yes. A month after I moved in with my best friend, I decided to quit my job and I accept ang offer sa akong nina nga mag-enroll balik og industry. Since 2 years na lang akong kulang that time, dili lang jud nako mamanhuman tungod sa financial problem. Pero karon nga na ni offer sa kuha, why not? But given the fact na sa Davao ko meskwela. Then fast forward, 5 years later. Dentist na jud ko. Nili kog Cebu kay gusto sa kong parents na diri na ang gusto nila magtukod na kog sariling clinic. And I went home. And last night, after a very long time, I saw him again. Gikan ko nag-dinner with friends and paguli na ako nag-grab ko. Ningon ang driver, pwede ba daw may muagi o sa 7-Eleven kay kailangan niya magpa-load. I said okay because wala man po ko nagdali. 9pm pa man and besides, pauli na ko. Familiar ang street nga giagian ni Manong. Something about it felt familiar and then it hit me. Di adto ang street kung asa ang cafe ni Sean. Ni Park si Manong in front of 7-Eleven. Grabe dugayan din ako nawala oy kay naa na may 7-Eleven dari dapita. I look on the left side window and wala ako na mali. In front of that 7-Eleven was his cafe. Na-renovate ng cafe. It was bigger, bago ng color. It still had its glass walls though. And through that, I saw him again. Only this time, ang bata dati nakalingkod sa table, katapat niya and ako na. They looked very happy and was even happier when this woman and her big baby bump came in. She kissed the little girl, and Sean gave her the extra seat. I look at the happy family sitting behind that grab car window, and I know for sure that I made the right decision. Imagine what would happen if I chose to be selfish and stupid. I don't even want to know. Life gives us temptations we sometimes couldn't resist. And because of that, we make mistakes. But what's important is we bounce back from it. We make sure we know what we did wrong and change it and never do it again. Five years ago, I know I wanted him in my life. But five years later, I know that was not the kind of life I wanted to live. Dari na nilang kutob, Stacy.